السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله في كتابه فضل المدينة قال وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة الآن مماليزة كتاجة بعض أحكام ذا النبوي ساسا وتاجة أحكام أو آداب ذا المسجد قباء مسجد قباء أنباوني أول مسجد أسس على التقوى ومسجد قباء حتى قبل المسجد النبوي وهو المقصود في الآية على الراجح وإذا مسجد قباء بلا شك نكتك مسكيت ويقوم بإنجيو أسيما نموجة كتك مسكيت مويلي أمبايو إكونا شأن إكونا شاني يعني إكونا فضل نجيو kwenye mji ya Madina hii ndiyo misikiti miwili peke yake ambayo kwamba iko na fadhila kuizuru ukienda Madina ama misikiti mengine yote ni kama misikiti ya kawaida hakuna fadhila yote wala yote kwa hivyo ina maana hakuna haja ya kwenda ya maana hakuna haja ya kwenda wewe safari yako ni muhaddad ule wakati uliokwenda kuzunguka misikiti hiyo mingine angalikuwa huko Masjid Nabawi ushughulika na ibada lakini watu hupoteza wakati na ataona pengine ni mja mchache ah, kwani kwenda pale qiblatain tu mara moja kurudi hadha wakati hadha law kunt jalis masjid nabawi fi khair wa fi fadl azim lidhalika hii ndio faida ya kujua hizi sehemu utapoteza wakati kwenye sehemu ambazo kwamba sio muraghab fi ukaacha ile sehemu ambayo kwamba alujur walfadl kathir lidhalika tajid an-nas wanatiwa kwenye mabasi wanapelekwa saba masajid saba masajid kiuliza yani fi shay fi fadl ma ah, huwa masajid msikiti wenye vibila saba تهو إلي ما نشفيه أن يذبوا لسباك ونين لماذا سمي سبب مساء هاي أمور تعارف عليها الناس لكنه كان تونا زوار حجاج ومعتمرين هو جازوا سبع سبع مساجد سبع مساجد ما في شيء نكما تومسك جمعينا بالي جيراني وكوت ما في فرق na ukate masafa pengine kutoka mahali kwako na kukaa mpaka huko. Ukitoka hapo pelekwe ndio hapa ni mahali kwenye vibula viwili kule vibula saba hapa viwili sasa araito mekwan kiuliza nini ambia hapa bana mahali palipotokea kugeuzwa kibla sasa ndio ni shfia ما حصل شيء في الشريعة هنا مسجد بني سلمة قبيلة بني سلمة كانوا مكانهم فبني مسجد ولا hakuja fadhila wala mtume hakwenda kusali hata siku moja wala fadhila yote lidhalika wakati kama huu ungelikuwa umekwenda Masjid Quba ungelikuwa umekwenda Masjid Nabawi thumma talzam masjidak mpaka safari yako kurudi lakana aula wa ahsan na hii ndio faida ya kusoma na faida ya ilmu na anayekusukuma mwambie nenda wewe mimi nimekuja niko na wakati yani niko na barnamiji nenda nayo mkhashimshi kama umekuja matembezi nenda kaangalie kuta za msikiti uangalie umechongwa vipi una mataa mangapi ukija tulete hesabu eh, una, una, una mataa fulani rangi yake msikiti liko rangi fulani hadha laysa alqasd ikhwan hili si lengo ni mkubwa ni mdogo la hadha kulluha ma umur ma qasadaha sharia sharia haijakusudia malengo kama haya wazi almasajid yuqsad lilibada wazi naam أسمى وقد أسس على التقوى من وقد أسس على التقوى يعني هي مسكت من أول يوم يعني مسجد نبوي لمسجد قباء لا شك قم بهي مأسسية على التقوى والإخلاص بلا شك لماذا قنين اسمى ها وتجواجه مسكت أسس على التقوى ليش قال كذا لأن اللي أسسه هو الرسول صلى الله عليه وسلم imeasisiwa na mwenyewe mtume عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الأتقياء عليه الصلاة والسلام لذلك ikaitwa usisa ala taqwa usisa akasema Sheikh usisa yani Masjid Nabawi na Masjid Quba aliyoasisi ni mwenyewe mtume عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتقين ndio ikaambiwa usisa ala taqwa na ni tofauti mtu kuasisi kitu kwa taqwa na bila taqwa هذا فرق كبير في الشريعة حتى أحكام ذاك يختلف لذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يذهب إلى قبة <clears throat> لا إلى تبوك غزوة تبوك مع الروم منافقين wakamwambia kabla قبل يكون تبوك بتيها hapa msikiti صالي بنوا مسجدا جميلا jamilan nafikiri leo sisi tungekimiminika sote huko kwa sababu ah una marumaru umetiwa mataya kungara kila wangara ukarembeshwa sawa madhahir jamila akaambia twende uswali alafu utakwenda kuba mtume alayhi salatu wasalam akamwambia itakuwa taabu kwa sasa ngojeni nikitoka tabuk nikiwa narudi nitapitia hapo alafu niingie Madina itakuwa rahisi kwangu kwa hivyo nitakuja kuswali nikiwa natoka Tabuk akatoka yuarudi akifika karibu na huwa Masjid al-Dhirar wahi ukashuka la takum fihi abada la masjidun usis ala taqwa min awali yaumin ahaku an takuma fihi nenda kubawa chana na fihi rijalu yuhibbuna yatataharu wallahu yuhibbul muttahirin nenda kasali kubaa wachana na hapo kwa nini Allah mwambia la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawm ahqqu an taquma fi yani an tusalli fi yule ule uassis pale kubaa ndio msikiti au la uende ushukie usali sio huo akakatazwa na Allah sana limadha liannaha usisa ala shirk والنفاق ما أسس على التقوى sasa ilipokuwa malengo ya msikiti yalikuwa ni kuvunja masjid nabawi watu wasiende kule na watu wakisikia mtume ameswali hapa watakujia huku pia wao walikuwa malengo yao halanifaq ni hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akabatilisha vichimbi vyao kwa kumkataza mtume alayhi salatu wasallam asende na akateremsha na aya kubainisha malengo ya ule msikiti eh walladhina ittakhadhu masjidan dhirara fasamaha ussisa ala dharar umelengwa kuvunda masjid nabawi ndio ilikuwa malengo yao sasa Allah akaubainisha malengo yake فلما كان أسس على الضرر والشرك والإلحاد أكم كتاثم تمي إذن اختلف الأحكام حتى كصالي مسكيتي كما هو ما يستحسن لأن ملنغوياك سي, سي, سي, سي, سي الله ملنغوياك ما مجين لذلك هيفناني ألو أسس كيتو كإخلاص نالو أسس كيتو كمامو مجين أبو سي إخلاص بلا شك حتى أحكام زكي تفوت الله سبحانه وتعالى يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله هذا جزاء مليب هو يؤسس على التقوى والرضا يعني يلتمس رضا الله كجينغا مسكيتي أو كجينغا إلى مشروع amefanya على تقوى من الله ورضوان هو إن الله Allah خير يعني هذا الرجل هو مؤمن صادق كليكم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار على الشرك ثم بعد ذلك انهار به في نار جهنم والعياذ بالله كتبك النار لماذا وسبب عملك لكوا سل الله وهي التنبيه مهم سن ان mtume alayhi عليه الصلاه والسلام hasa kwenda msikiti kama lidhalik wale ambao kwamba wanaimarisha masajid مساجد kujenga مساجد هذه نصيحة وأسس مسجد أسسها على التقوى على الإخلاص ورضا الله سبحانه وتعالى وإلا تخسريك يوتي ملياك وتخسريك نكيش عند الله تبتكيج لماذا؟ ما أسستها على التقوى والإخلاص ورضا الله وما أسس بنجين أن تمدح وصفيذ وانبيه كذا لا هذه ليس مقاصد الشريعة هيا كوني ملينغو يا شريعة ثم قال الشيخ وفقه الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء يمثبوتك يسنة يمتوم عليه الصلاة والسلام وكتين شاك نسنة ياك يمنين kwamba alikuwa akikusudia Masjid Quba kwa sala. Kwa hiyo na wewe ukakusudia Masjid Quba kwenda kusali la tulam anta ala alkhair ala sunnah. أما فعله أما رشاكي فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أسيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت الكوام تومي عليه الصلاة والسلام أكي وندي مسجد قباء كل جماموس ماشيا كوميقوت أتها باندي ناكي تاكانجي باندي ماشيا كيندا كوميقوت ماشيا وراكبا نعم ماشيا وراكبا أكي تنبيا سينجين أكي أكي باندا فيصلي فيه اكا أكصالي فالمسجد قبا ركعتين ركامبين هي الكون كي تنرشاك عليه الصلاة والسلام كل سبت يمشي إلى مسجد قبا ويحاول أكي صالي فالي ركعتين يعني نافلة يعني نافلة وأما قوله أما من ينوياك سس فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال أسيما رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيما متومي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته yoyote atakaye kujitwahirisha akachukua udhu akatawadha vizuri نمبان kwake ثم أتى مسجد قباء kisha akatoka أكايند مسجد قباء kwa hiyo ndio sharti sharti ya ajr nini utoke nyumbani kwako mutatahiran umejitahirisha tayari sio uende ukasongamane pale Masjid Quba sasa watafuta udhu. hana khata wengi wanakosa thawabu kwa jahil maskini yani utoka kule usumbuke uende na ukose ujur eh zile zilizowekewa kwenye hadithi kwa nini kwa sababu ankuja tu kutawadhia pale kuja kutawadhia pale. na angalikuwa amejitahirisha nyumbani yuhasilu al-ajr kwa hivyo thawabu zimewekewa sharti nayo nini uchukue udhu nyumbani sio msikitini fasalla fihi salatan akifika masjid quba akaswali swala ile aliyojaliwa kuiswali yoyote yani swala yoyote kana lahu ajru umra kana lahu ajru umra huyo ataandikiwa thawabu za kama aliyekwenda umra eh Allah akbar kama wewe umekwenda umra hii ni umra ya pili eh kama safari yako umekwenda umra ukapelekea Masjid Quba hizo umerudi na umra mbili kwa safari moja eh lakini hadha liman waffaqahu Allah liman waffaqahu Allah na hii inaonyesha ahamiyatul fiqh fi din kwamba alfiqh fi din ni kitu kikubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala akikutakia khairi hadithi yasema yufaqihuka fi din yukupa ilmu ya dini kawaelewa wanalolifanya waweza kumkata mtu ateseka kupa akata masafa wewe ukaja dakika kumi tu ukafanya yeye ambaye hawezi kuyafanya kwa siku nzima tofauti nini alilm wewe wajua barabara ni hii yule hajui wazunguka tu sasa aweza poteza masaa ya kwenda siratal mustaqim wewe ushaisoma ushaijua ni hii wafuata araitum fadl alilm na yule mwingine akata masafa iwachoka mpaka kuja kuiona haki eh أشابيت وكتاب ولا هذا فضل الفقه والعلم نعم. وهي أجر رواه ابن ماجة وغيره هي ثواب يمكيوى الإصال مسجد قبا تيارك تككواكي أكيوان متطهرا أنا وضوء وفي وقوله في هذا الحديث ننن لكم تومي عليه الصلاة والسلام البسيمة في حديثي فصلى فيه صلاةً يعني أكصالي صلاة ونكرة صلاة يوت أسمى يشمل الفرض والنفل إن تنغاني صلاة فراضي أو صلاة سنة ومين دفالي صلاة فراضي قميوة أكصالي توشة شبت ثواب لو مين دقبا سي وقت صلاة فرض وتتواضى صلي سنة أو تنجيم سكتيني ثم وصلي سنة ثم تمشي kwa hivyo si lazima ungoje time ya swala ya faradhi iishe ndio uendelea hata ukienda ukikuta faradhi ya swaliwa ukiswali tayari ushatekeleza hadithi kwa sababu hadithi yasema fasalla safihi salatan akaswali kwenye msikiti kuba salatan kwa nakira yani swala yoyote ya faradhi au ya sunna thawabu amezipata za umra naam ولم يرد في السنه sikiliza sasa vizuri ولم يرد في السنة ولا حكوكوكي وشوشوت كون السنة ونمتومي عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضل مساجد أخرى دليل يوتي إنهونيش فضل يا يمسكيت منجين يوتي مدينة في المدينة مدينة غير هذين المسجدين اسبوكو مسكيتنا إيميل تسا يعنيني كتا وقت كنا كتفت قبلتين سيكو سبع مساجد سيكو تفت يعنيني ikiwa fadl haikuja ila misikiti miwili خلاص wewe ushajua mimi Madina wadhifa wangu ya misikiti kuizuru miwili maana huna wakati wa ziada wewe si muqim pale umeenda kwa siku kumi siku 20 hiyo pale <laughs> nganga alikuwa ni muqim pale miaka mumkin lakini wewe umekwenda الوقت استغلها هو وقت utumie kwenye ma yanfa'uk na kwenye mambo ambayo kwamba itakuletea ujuru adhima lakini masala tadhi'i al-awqat utukulie masala kama matembezi hata tukatembea tukaangalia msikiti kibla tena pale kuna kibla ziwili kilikuwa kibla cha kwanza kabadilishwa cha hebu tukauone utaingia utaona watu ajabu wallah waingia msikitini ah, <clears throat> subhanallah tataajab mtu mzima mtu mzima na akili yake atoa simu piga kuta za msikiti fene rahma haya kwa malengo gani ukimuuliza yeye ngoje leo piga picha hizi kuta na hizi nakshi za msikiti mal gharad si qasd ah, nikirudi kule watu waone masjid qiblatain eh unaona malengo yetu na malengo ya salaf tofauti sana sana sana aliwafaka Allah kwenda ule wakati pia shughulika kuchukua mapicha wewe upiga kuta hii ukipiga kibula ukipiga nini kilikuwa tafkurullah asla tudhayya awqat haya hivyo hivyo akiingia masjid nabawi sote tunajua anayekwenda masjid nabawi shughuli yake nini dhikrullah qiraatul quran as-salah i'tikaf sio khairat kule msikitini yuko ndani ya msikiti ende kwenye kabri ende kwenye raudha picha akipita mahali watu wasali sufuf hivi subhanallah wallah hadhi fitan adhima na wewe kama usadiki enda ukaangalia tataajab mtu aweza kutukua nusu saa yusawir utafikiri ankuja kupiga picha tu pale hana kazi nyingine kama kama malengo ni hayo ipige picha kwenye TV tu tosh sio ya nini kwenda kupiga picha kule pale pale kwenye TV kileto wewe piga insan yanzur fi umuri angalie jambo ukifanya una lengo gani wajua shida nini hatutazami malengo sasa mimi napiga hii picha huko msikiti toibe nimelipiga kuta nakshi zile nita ما sababu ما faida umkuja umemwonesha huyu bwana muona bwana masinaba ulivyo bwana angalia rangi yake angalia kuta zake madha istafida huyu utafaidika nini shil faida huyu atakakwenda kufanya ibada unashufu almasjid kila maana kuona hivyo uona kwenye eh alwasail hizi فعلى الإنسان أن fi في wa ويحفظ وقته fadhi وقت wako كندا kule ومكونا sehemu mubarak umekwenda sehemu zina adab sio katika adab za Masjid Nabawi kwenda kupiga kuta zake kuletea watu picha alisa min aladab hii na maana mtu atahajui adabu ya ule msikiti nini mayafahamu asla lidhalika ndio iko haja mtu kujua akienda sehemu takatifu kama hizi madha lahu wa madha alayhi apaswa kufanya nini na hapaswi kufanya nini haya mambo mawili muhimu kabla hujaenda safari hii nenda kajisomeshe ujue mimi naenda huku napaswa kufanya nini mambo gani ambayo hayaendani na adab ya huu msikiti uepuke huu ndo mtu anavyofikiria lakini madhahabu dhahabu watu wanakwenda kama mkwenda mathaf eh kutukua sura tadhkiria mashaallah akirudi huko yendor hadha yashuf hadha hapa lilikuwa hapa hadi khasara ikhwan khasara ma fi faida وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة ساسا أنا تاجع آداب زكويشي مدينة يوتي ساسا سيو مسكت ميلت مجي ومدينة ووتي ساسا كنا آداب فيها هون مجي وبنمتومي عليه الصلاة والسلام ديو مهبط الوحي وحي مينجي ومشوكا هوك نا نمهالي الله سبحانه وتعالى مكو حرميشا na mtume alayhi salatu wasallam amekufanya haramisha akakufanya haram kwa hivyo hakuwezekani kwa kama kuna sehemu nyingine tumekwenda sehemu nyingine la la budda min alfarq lazima iwe tofauti ukiingia Madina na ukirudi kwenu mji wenu hadha khata kusawazanisha idhalika kuna adab fulani za yule Allah subhanahu wa ta'ala alomneemesha kuishi miji kama hii la budda an yatakhallaqa bi akhlaq fulani ndio wageni wakiija msionyeshe tabia mbaya kwa wale wenye kuzuru miji ile wakaona ah kumbe watu wa Madina wako hivi wanaishi Madina maamba hapo idhalika miji kama hii al-haramain wale wanaoishi pale wapaswa sana wawe na akhlaq alia na muamalat tayyiba ndio wale zuwar wakija yaktaduna bihim wanawaigize kwa zile akhlaq hapa mahali wahi umeshuka hapana mchezo si kama mahali pengine idhan lazima kuwe kuna adab na akhlaq ndio ulama huzitaja hizi mimbab at-tanbih wale wanao Allah aliwaneemesha kufanya iqama miji kama hii na kuishi asema fa inna man waffaqahu Allah lisukna hadhihi almadinati almubarakah taibati at-taibah yule Allah subhanahu wa ta'ala alomruzuku akamwafikia kuishi mji wa Madina ulio na baraka عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة ينجب لكوانزا كوانزا كوانزا كبسا عليه أن يستشعر للازم أهسي أتنبوه na ahisi kwamba annahu dhafira bi ni'matin adhima kwamba yeye amepata neema kubwa kwamba yeye dhafira yani نعمة ووجد نعمة عظيمة أمي بات نعمة كب والله سبحانه وتعالى كم رزوق يكوى إيه؟ من يكوكا بالمكاز هيو تاري كونز النعمة ويحمده فيشكر الله على هذه النعمة أكم شكور الله كونز كونيما هيو الحمد لله كم بييكو كتكوالي الذين يسكنون المدينة هيو تاري ننعمة أي تنبوي نعم شكور الله سبحانه وتعالى كو هيو نعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان na amsifu Allah na amhimidi na kumsifu Allah kwa sababu ya fadhila kama hii na ihsani kama hii alokupa Allah wangapi wanatamani kuishi huko lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakukadiria wewe akakujalia wewe uwe katika muqimin na hii miji la shaka hii ni khairi Allah amekuletea na ni neema na ni fadla na ni ihsan Allah amekufanyia kukujalia wewe katika wakaazi wa ule mji hilo lazima utambue kwanza wa alayhi an yastash'ira anna kathirin min sukani al-ma'mura yashtaddu shawquhum na vile vile jambo la pili ni wajibu wako antastashira utambue na uhisi kwamba anna kathirina min sukani almaamura kwamba watu wengi wanaoishi miji yao al-ma'mura ni mji uliojengwa si mwitu ni mji uliofekwa watu kawa wanaishi sama ma'mura wengi wanaoishi miji mingine yote yashtaddu shauquhum ila an yadhfaru bilwusuli ila makka wal madina wana hamu wana shida ya shauku wana shauku sana wanatamani sana wawe katika wenyeji wa kuishi makka na madina والبقاء fihima na watamani kubakia wayo wenye kubakia na kufia pale wala ufataratin yasira hata kama ni mja mchache mwaka miezi kuna watu watamani shekh na kila muislamu anatamani kila mwenye imani utakuta inda ushauk hata kama hana istitaa ya kwenda lakini utamkuta ndani ya moyo atamanna na mwingine kule anachezea neema hiyo yuko tayari Madina wayuhdith wacha kwamba yafanya mema wayuhdith fi zusha bid'a hii kizusha maasi hii kizusha bid'a hii hata hatambui kama neema na kuna watu waweza kutoka machozi ukiwatajia haya miji kwamba asikitika hapati kwenda Allahu akbar hadhi qudratullah ala khalqihi subhanahu wa ta'ala huyu yuko kwenye neema yatakabbar fi wayasi Allah na yule mwingine hajaipata yabki kutoka machozi farahan kutakwenda miji kama hii فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى hata kama ni fatra yasira atamani kuishi wafihim na miongoni mwao katika wale watu wanaotamani man yajma'u an-nuqud al-qalila ba'daha ila ba'd kuna watu wanakusanya pesa kidogo kidogo kidogo sanawati tawila miaka mingi akwambia yeye amepanga safari ya kwenda maka kuumra au haji utamuona yuwatundiza pesa yuwachanga kidogo kidogo kidogo kidogo miaka kadhaa yaweza kupita litatahaqqaqa lahu hadhihi al-umniya ili malengo yake haya yatimie umnia yake itimie na malengo yake yatimie ya hii safari yuwaichangia pengine miaka miaka atamani kwenda huko thumma idha waffaqahu Allah Allah akimtilia taufiki kwenda anafanya mambo ambayo hayapaswi kufanya man yalum hadha huwa tamlaumu alum nafsa atajilaumu nafsi yake wewe umechanga miaka wataka kwenda huko Allah akikupa neema ya safari ukienda mkonda kulia kwenye makaburi kwenda bakia unyanyura kuta kwenda masnaba wapiga makelele aita sallallahu alaihi wasallam na amechanga miaka huko teseka kumbe amekwenda kuleta ushirikina na kurudi ndio safari yake na kuna wengine Allah aliwaruzuku ilmu na fahamu wakaelewa naenda wapi wakarudi na thawabu nyingi falillahi ala khalqihi sha'n subhanahu wa ta'ala kila yawmin huwa fi sha'n واذكر شيخ اسمه قصه اسمه مين asema mimi nakumbuka anna ahada ulama al-hind موجة كتك علماء هند القارة الهندية سيمون زهوك هند ذكر اللي سيمه شيخ أن الحجاج الهنود كون بوالم حجاج هندي فيما مضى سيكو زنيوما كتامبو كانوا يأتون على السفن الشراعية سفرياء كجا هي ولكوا ونكوا مكة أو مدينة على السفن الشراعية na zile jahazi za matanga hata kuna mashini tanga lile ngoja upepo shika chombo chaenda hakuna upepo upepo kinya ki, jahazi iko pale kasia sasa rushe makasia mrushe makasia na safari kwa hivyo shekhi mpaka ukifika miji hiyo wewe kwanza utakukandwa mwili mzima kabla kwanza kufanya ibada eh usinange uchovu na wangangana waenda kutafuta neema hiyo angalia shauku namna hii na hamu namna hii subhanallah na leo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea neema wapanda kifaa wakafa masamail matatu washukishwa bilad alharamain hadi fadlullah wa neema min Allah na lazima tutambue ilikuwa kama zamani wewe wataka kwenda saizi haji ni sahihi pengine baada ya ramadhani utoke kabisa ndio ufike kule mausimul haji raitum kaifa na bado watu walikuwa wakienda ma takhlu baitullah min zuwar hakuna siku nilikosa mazuwar hata kadiman watu wakipanda majahazi ya makaa wakienda sasa hapa hawa hata hawana ile makaa hawa ni jahazi za shiraia sufun shiraia za tanga lile angoje upepo ndo aende hakuna upepo sasa kusukumana na makaa utafika saa ngapi lakini maadhalik walikuwa wakienda shauku yao ilivyo fayamkuthuna fil bahri fi tariqihim ila makkah watakaa baharini kwenye barabara baharini watembea katika njia yao kuelekea maka wal Madina muddatan tawila wako baharini mara bahari shavuma tena upepo haya tena hofu mara upepo umetulia msafiri sasa ni utegeze tegeze usiku ukiingia watia nanga subiri maana mara nyingi usiku shida safari ya bahari bahari wakali asubuhi pambauka huwa tena usafiri eh sasa wawinda hivyo hii kusafiri usafiri wa matanga ile upepo huwezi kwenda masaa 24 kama mashini wazi naam kwa sababu usiku huwa kimya fil ghalib sasa huwezi kutembea asubuhi ukishapambauka upepo huumuka ndio sasa wasafiri hakadha wategeza tegeza na mpaka mwisho wafike kule maka wa anna jama'atan minhum kanu fi safina asema sheikh kisa chaendelea kwamba siku moja kundi la watu wa Hind walisafiri kwenye chombo minhum kanu fi safina kuna kundi moja lilikuwa kwenye chombo siku hiyo ya safiri falamma rau albarra alladhi fihi makkah wal wapoanza sasa kuona nchi kavu ile maka ile madina au ile makka bahari imewaleta wameanza kuona mji wa makka sajadu lillahi shukra ala dhahri safina wakasjudu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jahazi juu ya chombo hata hawajagusa ardhi kwanza washukuru kwa safari ndefu walioikata na kwamba wamefika salama kwa nini kwa sababu watambua ni neema na wameelewa kwamba hii ni minna kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha akaanza kutaja jumlatan min al-adab akaanza kutaja baadhi ya adab za kuishi sasa mji wa Madina tukome hapa eh طيب takoma hapa leo hizi adab tutakuja kuzianza kesho moja baada ya nyingine insha Allah taala kwa leo tukome hapa biidhnillah طيب wiki iliyopita niliulizwa swala lakini sikukumbuka baada ya darasa na jawabu alikuwa mmekuja nayo na alioniuliza kunikumbusha na nyote mkunikumbusha tumesahau sote <laughs> mpaka watu washatoka ndo nakumbushwa kwamba kulikuwa kuna suala tuielezee kuhusu ile hadithi <clears throat> ya Anas kukaa msikitini mpaka tuluu shams na kusali rak'atain kwamba ana thawabu za haji na umra tamma tamma hii hadithi ukiitazama njia zake zote dhaif hakuna njia hata moja ile sahihi kivyake kila njia ukiidurusu ukiifuata yote na dhaifu zote ndio jumhuru ya ulama wa hadithi waliotangulia wengi sana wameikataa wameikataa aslu sanad yapitia kwa Abdul Aziz ibn Sulaiman عن أبي ظلال القسملي هو يبوانا دول كوانا شدة أبو ظلال القسملي يوكو كوني إسناد هي حديث نهوي ضعيف ضعيف وعلماء وحديث باتفاق حتى ابن حجر في التقريب من تقريب خلاصة يحكم حكم محدثين زوجة كوني تقريب ابن حجر sema dhaif al-Bukhari yakul fihi manakir fihi manakir asema huyu bwana ana hadithi hatitambulikani kwa ulama hadithi na moja ni eh imewashtusha ulama wengi sasa ana manakiri yani ana hadithi za kukhalifu nyingine kwa sababu kinaopokewa kinaojulikana kwa muhadithini kwamba yeye alikuwa kikaa mpaka jua kutoka hiyo iko ama kwamba baada ya kutoka alikuwa kiswali هي خليفة أصل الحديث كني صحيح سيو وأنا سمع مناكير لذلك جابر بن سمرة نقوله راوي حديثي كم بمتومي صلى الله عليه وسلم الكيكا بعد الفجر مبكى جوا لباند كني صحيح مسلم جابر بن سمرة أكتوه يحديث كم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيمشي جابر سمرة mpaka rawi ya hadithi akamwambia akunta ma'ahu qala na'am kathiran kuntu ulazimuhu ba'da al-fajr mimi nilikuwa nikimlazim kabisa sitoki msikitini mpaka yeye atoke kwa hivyo nimenukuu vizuri alikikaa kimaliza kitoka hivi anasema nani Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu fi sahih muslim lakini baadhi ya ulama wa hadithi mutaakhirin walikuja baadaye wakasema la hii hadithi ndiyo dhaifu njia zake lakini bimajmui turuqi tukikuzikusanya zote dhaifu yake yanjabir wakaona ni hasan kama Sheikh Albani Allah yarhamu huyo yقول hasan huyo yقول الحديث حسن والشيخ بن باز يضعفه الشيخ بن باز يضعفه وعلى كل حال هي حديثي majmu'u turuq kuna baadhi ya ulama wanasema ni hasan wa jumhur ahli alhadith yaqulun dhaif kwa hali yake <clears throat> hiyo ndo hukumu ya isnad ya hadithi lakini haina haja ya kuzozana <clears throat> kwenye jambo kama hili iko njia ulama asema ma fi haraj kaa msikitini mpaka jua lipande بعد شروق الشمس وثلث ساعة صلي ضحى صلي ضحى سأصلي هو صلي صلي حج حج نعمرة متن هو صلي صلي أم صلي ضحى هذي أجر كان زي مثبوط قولي أهلا سهلا وتزبط كما حديث ضعيف بس تكون ذاك وتنديك أجر صلاة ضحى شفيه لكن كما وتكفي علي متن سأصلي لا baada sala baada al-adhkar jua limepanda likitoka kiingia kwake hadha fi'luhu alayhi salat wassalam lakini hatuwezi kumpinga anayesali kwa sababu yuwasali dhuha fi awwal waqti fala haraja fi hadha waweza kukaa msikitini baada ya jua lishakupanda kwa thuluth saa kama dakika 20 baada ya manake jua tu ni wakati nahi haifai kusali sala yote ya sunna mpaka dakika 20 zipite au robo saa sasa hapo wajuzu kuswali sunna na kuswali sunna hapa swali sunnat dhuha ambao utakuwa umeiswali kwenye awwalul waqt sasa baada kufanya hivyo zile ajira zimethubutu kweli ahla sahla hazi kuthubutu utapata ajira ya sunna nyingine wala haraja fi hadha wala nizaa واضح لكن كما من حيث الصناعة الحديثية حديث ضعيف بلا شك مجموع طرقه فيه ضعف واضح كصناعة حديثية وتونا وين كتك أهل العلم ومي كويفو اعتقاد يا ثواب كما هي ولا شك فيه نظر إن بعض علماء ونكتا فالإنسان يخرج منها خلاف فيها ولو سيتكيدها لو يصلي بعد طلوع الشمس وتاكو توكا توكا هيفن الففن يمتومي وتاكو صالي ضحى كبيسة بنيني وتهتويزة تينك صالي ضحى وكي توكا صالي ينين واضح هذا هو ثانيا تنبيه pili swala ya pili liloulizwa ndugu yetu alituuliza masala ya Umar radhiallahu anhu na Abu Bakar kuna hikma gani kwenda kuzikwa pale kuomba kuzikwa kwenye sehemu ilizikwa mtume alayhi salam ni kana kwamba sikumfahamu swala yake na ikiwa ndio hivi ilivyoelezewa baada maana baada ya darasa nilielezewa vizuri kwamba al-akha nakusudia kwamba tumesema kwamba haifai hadithi sema kuzikana kwenye manyumba yani la taj'alu buyutakum qubura nyumba zenu msizifanye makaburi msizifanye makaburi kwa kuacha kusoma Qur'ani na kusali sunna msizifanye makaburi hakikatan kuchimbua mashimo kuzikana yote maana mbili za beba hadithi hivi ndivyo ulama anavyofasiri sasa itakuwaje hapa Umar ameomba kuzikwa kwenye nyumba nafikiri swala ni kama hivyo طيب basi mimi wewe umeniuliza hikma sasa umekwenda kidogo umekwenda mbali ndo hikma ka sijui hikma gani isipokuwa tu atakuwa jiwara rasul sallallahu hada lakini maashara ahibba sote tunajua kwamba قبر الأنبياء قبور الأنبياء جميعا توقيفية قبور الأنبياء توقيفية يعني Allah ndo anahadid huyo aziko hapo umtume sisi lidhalika waliposhauriana mtume alayhi salatu wasallam wampeleke baqi kumzika Abu Bakar alikuwa amechelewa kidogo radhiallahu anhu alipoingia akamwambia la mimi nimemsikia mtume alayhi salatu wasallam kwamba anbiya wote wafapo wakikabidhiwa mahali hapo hapo ndio kabri yake wazi sasa Abu Bakar radhiallahu akawaamrisha hapa hapa tuchimbwe kaburi yake kwa sababu kuburu al-anbiya tawqifi yani ni nas uweze kujitahidi tumpeleke huku tumpeleke maziara haya la hii ni maiti kama mimi ama maiti ya rasul na anbiya wote alayhimu salatu wasalam hakuna ijtihad ni anapokufa nafsi atakazikwe pale pale lidhalika alipokufa kwenye chumba chake ikawa mpaka azikwe pale mpaka azikwe pale sasa baada ya kuzikwa mtume alayhi salatu wasallam pale ile haina hukumu tena ya nyumba ile ni wakfu ule uliozikwa ndio lidhalika Aisha alihama hakuwa anaishi tena pale lenna shafahamu kwamba hii sasa si nyumba tena hii ni kaburi ya mtume si nyumba wale wale wale sasa Umar ameomba kwenda kuzikwa makbara ya mtume alayhi salatu wasallam jirani yake sio kwamba ameomba kuzikwa kwenye nyumba ya Aisha sasa خلاص baada dafn hukumu yageuka بعد كزيكوا لأن حتى في المقابر الميت إذا دفن هنا امتلك المكان له لذلك يفايكو يكالي قبري يفايكو يكبتكو يفايكو يكنياغ زوت الحرمة لأن هاني يولي ميت إلي سهم واضح نا قبور الأنبياء زنا خصوصية زنا ميزة كويفو بعد كزيكوا بالي موجة كموجة ما صحابة وليفهاموا كمبا الله سبحانه وتعالى هيتكتين هي كما نيومبا أي تاكا كما سهم يا kumstiri au kuzikwa mtume wake alayhi salatu wasallam kwa hivyo baada ya kuzikwa mtume haina tena hukumu ya nyumba haina tena ina hukumu yani qabru rasul alayhi salatu wasallam sasa madam imekuwa masala ni hayo ni tawqifi na nas ndio imeamrisha azikwe pale pale akazikwa na Aisha radhiallahu anha akatoka na yeye alikuwa amependelea sehemu moja yeye ndo babake radhiallahu anhu masahaba wenyewe hakuomba Abu Bakar masahaba wenyewe walifikiria wakajua kwamba ah huyu madamu alikuwa na mtume hayyan kila mahali wa mayitan tutamzika pale pale na Umar radhiallahu an ndio aliomba ndio aliomba kwa sababu ajua qat'an atakuwa Aisha itaka ile nafasi sio ndio maana akamwambia alashan kwanza ilikuwa mahali pake thumma intakal kisha akienda zake wazi lidhalika yeye mwenyewe alikuwa akisema baada kuzikwa Umar radhiallahu anha anhu alikuwa akiingia kiingia na hijab kwa hivyo na maana alikuwa haishi mule haishi mule ameingia tafal shay'a ataka kitu kufanya kitu lakini toka ziku Umar radhiallahu anhu asema kuntu adkhul bil hijab kama naishi pale ngalikuwa eh idhan alikuwa haishi alihama intakal idhan sara hukumu yake si nyumba yake tena sara hukumu yake ni qabr maqbaratu rasul alayhi salatu wasalam na masahaba wakaingia taba' Umar na Abu Bakar radhiallahu waliingia tabaan lirrasul waila wao walikuwa wanaweza kuzikwa baqi sawa lakini mtume alikuwa hawezi kuzikwa baqi kwa sababu ile kabri ashaimiliki ile ardhi ni yake ni maiti yake itazikwa pale wala yajun ndio maana ulama hakuna hata mwanachuoni mmoja alosema ile kaburi ichimbuliwe mtume atolewe apelekwe baqi kwa sababu kumkuwa msikiti sasa nani anasema hivi abadan hakuna hata isipokuwa hawa juhal watuambia oh tieni mtaimbo kaburi ya mtume mifuko na wajinga mafahamu kwamba kaburi ni tawqifi si ijtihadi ikiwa ni tawqifi na maana ni lazima sihamishwe ni pale pale wazi ghairu wazi sasa maulama wakakaa baina mafsada mbili mafsada ya kutoa kaburi ya mtume kuitoa kumtoa ulimwengu mzima utasimama kuweza kutokea na balaa pana mchezo na mafsada ya kuuvunja msikiti aliongeza Abdul Malik bin Marwan uvunjo panwe mbele mbala nyingine wavunja Masjidur Rasul sio tunajua sisi jamaa hapa jambo dogo tu nyuma ona balaa <laughs> kefe mahali ambapo kama qiblatul muslimun haki ambao kwamba ndio ma'rizul iman na manzilul wahy sasa ulama kunyamazia haya mimbabi dar'il mafasid la mimbabi wamikiri kwamba ati ile ni haki la ankaru lakini walipofanya ulatul umur kafu min babil mafasid na fitan zisitokee au sio na hii ni matlab ya kisharia maarufu wa illa kama watu hawachungi haya basi yeye mwenyewe pia mtume sasa alikuwa alikuwa alikuwa tukwemtaimbo ivunje alkaaba tu vunje rudishe kwenye kawaid Ibrahim sio lakini alipokwenda kaambia Aisha ni kama angalikuwa watu wako hawakusilimu leo na jana karibuni kwenye Uislamu ningeivunja hii alkaaba maana iko nje haiko kwenye mipaka yake aliyojenga Ibrahim alayhisalam baada ya kuivunja ni niirudishe kwenye kawaida Ibrahim alikuwa nguzo mbili zimetoka nje ya kawaida Ibrahim lakini akaiwata alkaaba kwenye makosa hivyo hivyo ile liomi iko makosa haikumaliza kawaida Ibrahim ndio maana imetoa ile bimu ile ya chuma kwenye hijr pale ndani ya alkaaba sababu kwa atakurakibisha asema watu watakuja kusema mtume leo avunda nyumba ya Mungu angalia wa hadha huwa alfiqh ikhwan hadha huwa alfiqh fi din واضح فايوه هيو ndo asbab ulama wasema خلاص قبر hali yake ni hiyo baada ya عليه الصلاه والسلام صار وقفا له وصار حكم yake ni قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا si hukumu kwamba بيت نعم